Dvidešimtas skirsnis. Devintas. Pagoniškosios Lietuvos kultūra. A. Lietuvių tikėjimas. Vidurio Europos rytinės dalies tautos prieimė krikščionybę, susidarant jų valstybėms ar greitai po valstybių susidarimų. Lietuvos valstybė nuo Mindaugo iki jo gaidos krikšto išgyveno keturias žmonių kartas – Susidarė retos sąlygos gentiniam pagoniškajam tikėjimui valstybėje toliau plėtotis organizuotos visuomenės sąlygomis. Jei Latvių mitologijoje vyravo moteriškasis pradas, tai galingiausios lietuvių tikėjimo dievybės buvo vyriškus. Tiesa, tai pasakytina ir apie prūsų mitologiją, bet pastarusius veikė jūra ir kaimininės tautos, o to negalima pasakyti apie lietuvius iki susikuriant Lietuvos valstybei prūsų ideologijos poveikį reikia pripažinti, ką akivaizdžiai paliudyja Romuvos, Amfiktionija, Nadruvoje. 13 amžiaus pabaigoje ji beje įsikėlė į Lietuvą. Vyriškasis pradas įsigalėjo kariauninkų, o vėliau ir kunigaikščių vadovaujamus visuomenės tikėjime, bet jis moteriškųjų dievybių nesunaikino, o tik nustūmė jas į antrąją vietą. Pirmųjų pokristinių amžių dievų motinos kultas su šernų amuletų atributika išliko žemės ir iš jos kylančios gyvybės vaisingumo sampratoje, būtiniuose keulės ir debesies įvaizdžiuose. Kažkur personifikuojamos gamtos gilumoje glūdėjo žemyną ir medeiną, o žmogaus likimą lėmė aušrinė ir vėjų motina. Tačiau aušrinė turėjo ir savo brolį aušveitą. O konkretų žemdirbio darbo ir pragyvenimo globėjai buvo lauksargis ir žemėpatis. Miškuose ir medžiuose esantis puškaitis, kaip chtoninius žemės ir mainų tarpininkus, siuntė barstukus. Laimė ir giltiniai lydėjo žmogų nuo gimimo iki mirties o muralioji austėja globojo bites ir buvo palanki doriems žmonėms. Dievai pirmiausia buvo užimti savo reikalais. Juos reikėjo permaldauti, kad rūpindamiesi savo reikalais jie nenuskriaustų žmogaus. Antropomorfinio pavidalo lietuvių dievai dar nepasiekė, tačiau išiškėjo jų raiškaus apimtis ir ribus. Per šią raišką lietuvi suvokė pasaulį. Jo samprata aiškiai išskyrė žemę, girę, orą, vandenį. Pasaulio įvaizdis buvo vandenyje plūduriuojanti žemė. Indoeuropiečiams būdinga reiškinių sutreinimą lietuviai pratesė, netitrūkdami nuo gamtaus stichijų, bet gana apibrieštai sugretindami jas dievybių veiklaus aplinkoje. Žmogus su dievais santykiavo danguje, žemėje ir po žemė. Lietuvių mitologija gana originaliai išplėtojo bendruosius indoeuropiečių mitologijos motyvus – Jie žinojo visuotinio tvanų ir milžinų racijais pasakojimus. Išlikusi žmonių giminė iš santykiaujančių su žeme senukum. Milžinų erai atstovavo prakorimas, milžinų dievas. Po mirtinio gyvenimo vaizdiniai buvo susijęs su realiu gyvenimu. Karinės demokratijos epocha paliko ryškų pėdsaką didvyrių kultų. Valdovus į kitą pasaulį lydėjo gausus inventorius. Eilinis žmogus protėvių kulto poreikius patenkino, paminėdamas juos vaišėmis ir mirusiems paliekamų maistu. Atsiradusios kariauninkų, o vėliau bajorų terpės nebepatenkino gana nutolęs ir neriškus gamtą įkūnijančių dievų panteonas. Visuomenės elito poveikis nulėmė vyriausiųjų dievų įsigalėjimą. Beje, pirmiausia, tai buvo trys dievybių suverenumo sferus. Jas atitiko trys vyriausios vyriškos dievybės – perkūnas, kalvelis ir andievis. Kalvelis siejusi su ugnies andievis, su žalčių kultu ir mėnuliu. Įsiskyrė perkūno kultas, kuris turėjo aiškias paraleles – graikų Dzeusą, romėnų Jupiterį, o ypač slavų Perūną bei skandinavų Torą. Perkūnas valdė žaibus ir persekiojo aitvarus, sunkiai apibūdinamas nenuspėjamo elgesio būtybės. Kaip ir kitos indoropiečių tautos, lietuviai praktikavo žmonių aukas. Gamtos jėgų personifikacija sukūrė šventus miškus, vandenis, gyvūnus. Įsiskiria kulto vietos alkai ir kulto tarnų terpiai. Jie būrė ateitį, gaudavo dievams skiriamas dovanas iki trečdalio karo grobių. Tačiau ši terpė nevirto žinių sluoksnių, neįgavo socialinio ir politinio vaidmens, nes kultūreiškiais tapo kunigaikščiai. Tik krikščionybei paveikus Vilniaus katedra buvo paversta pagonių šventykla. Tokių punktų galėjo atsirasti ir daugiau, bet tai esmės nekeitai. Pagonių tikėjimas nepasiekė religijos lygio, kulto tarnai netapo bažnyčia, dievybių įvaizdžiai ir fragmentiniai jų veiklaus bei santykių su žmonėmis siužetai – neišaugo į mitus, juo labiau mitų ciklus. Praktinė lietuvių pasaulėjautos pusė pasireiškė dangaus šviesulių susiejimu su metų laikų kaita ir žemdirbių kalendoriaus susiklaustimu. Gyvavau gana turtinga žvaigždžių bei žvaigždynų terminyje, orientuotasi dangaus šviesulių pozicijose. Metai buvo skirstomi mėnesius mėnulio kalendoriaus pagrindu, todėl atsirado papildomas išlyginantis mėnuo. Gerai buvo suvokti lygiadieniai ir saulėjai graža, tačiau nežinota savaičių. Dienos ilgėjimo ir trumpėjimo ciklas glaudžiai siejusi su žemdirbių kalendoriumi. Metai aiškiai įsiskyrė kaip laiko vienetas, bet metų atskaitos sistemos nebuvo. Praeitis buvo suvokiama statiškai – Toks lygis leido susikalbėti su krikščionimis pagal krikščionių kalendorių aptariant laiko terminus. Lietuvių tikėjimas žmogaus elgesį su dievų reagavimu į jį siejo tik pavieniais epizodais, dažniausiai suvokiamais kaip žmonių dievybių sandėriai pagrįsti išmaldavimais ir aukomis. Žmogaus moralės ryšys su atitinkama pomirtinio gyvenimo vieta kristalizavosi tik kariauninkų, vėliau bajorų terpėje – narsūs kariai sikovodavo pagarbą tarp gyvųjų ir mirusiųjų karalystėje. Tai buvo pusiaukeliai germanų Valhalos vaizdinį. Šiaipgi, moralų elgesį normavo ne tiek dievų valia, kiek papročiai bei aplinkos opinija. Tai buvo daugiau pačių žmonių, o ne dievų reikalas. Tačiau to užteko susiklaustyti lietuvių visuomenės moraliai. Gedimino politinė koncepcija aiškiai apibrėžė amoralų elgesį, iškeldama vokiečių ordino agresyvių tikslų ir veiksmų amoralumą. Pagoniškoji Lietuva susidūrusi su kolonijine karinių ordinų ideologija sugebėjo aiškiai pasakyti, kad karingųjų misionierių skelbiamiems idealams visiškai prieštaravo žemiškiai jų darbai. B. Lietuvių kalba Valstybės susidarimas lėmė įvairių sričių elito tarpusavio ryšius, o valstybės organizacija reikalavo naujų savokų ir įsireiškim. Visą tai skatino kalbos raidą ir turtino ją. Gentinio laikotarpio lietuvių tarmės šiek tiek supaprastino sudėtingą indoeuropiečių veiksmažodžio sistemą, dar neturėjo pasyvų. Išnykus auristui ir perfektui, laiku apimti išreiškė prezentas, preteritas, futuras – Palyginkime pastarojo, dar neturėjo gotų kalba, ulfilai verčiant į ją Bibliją. Susiformavo dalyviai, tačiau neveikiamoji jų rūšis dar neįsiplėtojo. Dar nebuvo skaitvardžių, vieno devyniolikos specialių formų, tikslaus trečiojo asmens asmeninio įvardžio. Įvardis ir būdvardis – pilnai nesusiliejo susidarant įvardžiuotiniams būdvardžiams. Išliko dar kai kurių įvardžių bevardė giminė. Kalbaus pagrindą sudarė savarankiški žodžiai, nors tarnybinių žodžių skaičius didėjo. Visi šie pakitimai leido genčių tarmėms įgauti naujų bejas vienijančių bruožų ir patenkinti naujai atsiradusių visuomeninių santykių poreikius. C. Tautosaka Lietuvių pasaulėjauta, glaudžiai susijusi su gamta, sąlygojo svarbę žvėrių epo vietą žodinėje žmonių kūryboje. Paskiria šio epo kūriniai labai meniškai išreiškia giminės ir šeimos prieštaravimų vaizdus, perpintus įsikūnijančių gyvūnų ir augalų raiška. Tokiu pavyzdžiu gali būti per daugelį pasakotojų kartų pasiekusi mus eglė žalčių karalienį. Lyriškas vaizdų dramatiškumas melkėsi į visą liaudies kūrybą. Šiandien sunku pasakyti, ar didžiausia kūrybos apimtis buvo lyriška, bet kaip tik ji geriausiai išlaikė laiko bandymus. Šiuo pagrindu klaustėsi smulkaus karinio epo atmaina. Dainos apie kunigaikštį sudaitį, jo sugriautas pilis ir žudytus kariauninkus. Labai populiarūs buvo žuvusio kario, jo išrengimų, laukimų, nesugrįžimų, žinios gavimo, kritimų bei jo išpirkimų iš nelaisvės dainų ciklai. Šių dainų meniškumas – didžiausias lietuvių žodiniais kūrybos laimėjimas. Kančia buvo išteiškiama nebūtiniais skundais, o sugrautos gynybinės sistemos, artimųjų išvykimo, kurie išreiškė savo į gyvenimo būdą tragediją. Šiuose dainuose vyrauja lyrinis pradas, bet jų visumai gauna aiškiai epinį apibendrinantį akcentą. Pavieniai įvykiai tapo epinio pasakojimo pagrindu. Šaltiniai mini dainas apie Gurdą Gendvilaitį, apie Gedraičių kunigaikštį Daumantą. Pasakojimų pavidalų susiklaustė padavimai apie Algirdo žygį į Maskvą, Gediminą ir Vilnių, Kestutį ir Birutę. Iki šiol išlieka myslė dainų ciklas apie kunigaikštį Šarūną. Archaiškus jų vaizdus išreiškia palyginus naujų formų eilutės ankstyvosios monarchijos laikotarpis išlaikė gentinėme laikotarpyje atsiradusias sutartines ir darbo dainas. Kanklių pavidalo styginiai instrumentai, birbynės, ragai sudarė muzikinį inventorių. Nesant rašto, tautosaka neveikė kokios nors literatūrinės kūrybos. D. Menas Lietuvio matininkų meninė kūryba įsiskyrė dar prieš susidarant valstybei – Ryškiausias rytis buvo papuošalų gamyba, kur jau pats gaminys virsta meno kūriniu, o ne meninių elementų pritaikymo objektų. 13-14 amžiuje mažai pasikeitė papuošalų medžiaga. Vyravo žalvaris ir bronza, gal kiek padaugėjo sidabrų. Naudota liejimų ir skardo štampavimo technika, inkrustacijos iš stiklo ir emalys. Didžioji gaminių dalis išlaikė tradicinės paprastas formas, kuriuose vyravo geometriniai ornamentai. Išliko ir tradiciniai papuošalų nomenklatūra antkakliais, apyrankiais, žiedai, segiai, smeigtukai. Karo grobis ir prekyba lietuvių meistrus plačiau supažindino su rusų ir vokiečių auksakalyste. Gaminių formų pagausėjo, o meninė samprata labiau suvienodėjo. Valdovo dvare dirbo vokiečių auksakaliai atnešę savo stilių ir įgūdžius. Taikomoji dailė pasireiškė medžio architektūroje, keramikoje, kalvystėje, kaulo raižyboje. Didelę pažangą padarė meninis saudimas. 15 amžiaus pradžioje lietuvių audėjų gaminiai tapdavo net didžiojo kunigaikščio teikiamomis duvanomis. 13 amžiuje atsiradusi Lietuvoje mūro statyba rėmėsi vadinamąją baltiškąją stambių plytų mūro technika, kurią galima laikyti periferiniu romaniškosios statybos variantu. Vokiečių ir rusų mūro technologija, perimama vietinių darbininkų, gimdė vietinės formas. Būtent tokioje dirboje 14 amžiuje buvo kiek plačiau pritaikyti Europos architektūros puošybos elementai, įsisavinti tik patys paprasčiausi. Nedrasūs meninio dekoravimo žingsniai rėmėsi romanika, vėliau gotika – Lietuvai trūko pagrindinių institucinio meno akumuliatorių bažnyčių. Pilyse gotikos atsiradimo procesas buvo kur kas labiau suvaržytas. 14 amžiuje Lietuva truputį susipažino su gotika, bet tai beveik nepaveikė savosios taikomosios dailės produkcijos. E. Rašto panaudojimas. Beraštė lietuvių visuomenė, sukūrusi valstybę, iš karto susidūrė su dviem rašto sistemomis – lotiniškąją ir rusiškąją. Šis dualizmas išiškėjo jau kunigaikščių sfragistikoje. Jie turėjo anspaudų su rusiškąją ir lotiniškąją legenda. Raštas buvo išimtinai naudotas tik išoriniams santykiams. 13 amžiuje tokie poreikiai buvo labai menki. Mindaugo žemių dovanojimai Livonijos ordinui buvo surašyti ordino raštininkų ir pateikti Mindaugui, kad tik ant spauduotų. Tačiau užsimesgus santykiams su užsieniu prireikė turėti ir savo raštininkų, kadangi Mindaugas nebejotinai siuntė raštus Livonijos ordinui, galėjo juos siūsti ir popiežiui. Ta darbą atlikdavo vokiečių vienuoliai. Atsiradus Vilniuje nuolatinėms domininkonų ir pranciškonų misijoms Gediminų laikais, jų vienuoliai būdavo pasitelkiami prireikus rašyti katalikų kraštams. Atitinkamai buvo pasitelkiami ir rusų raštininkai, reikalui esant moka ir graikų kalbą. Algirdas susirašinėjo su Konstantinopolio patriarchu. Tačiau nuolat funkcionuojanti valdovų raštinį iki pat Lietuvos krikšto nesusikūrė. Tuo pačiu raštas krašte neplito. Poslinkiai šioje srityje ėmė reikštis tik 14 amžiaus 80 metį Kai didysis kunigaikštis ėmė duotis ryčių kunigaikščiams jų žemių valdymą patvirtinančius raštus. 80-mečio pabaigoje ir 9 pradžioje pagyvėjo susirašinėjimą su užsieniu, o sudarius personalinę uniją su Lenkija ir įvedant krikščionybę, staigiai iškilo didesnis vidaus raštėjus poreikis. Verstas į Lenkijos karaliaus raštinę ir savaisiais, puranka esančiais, rusų raštininkais. Atsitiktinis ir nedažnas rašto naudojimas nesukūrė Lietuvos lotyniškosios ir rusų raštijos specifinių bruožų. Jokio poreikio raštams lietuvių kalba tokiamis aplinkybėmis žinoma neatsirado, tačiau visuomeninių santykių raida kažkiek stimuliavo rašto atributikos splitimą. Nuo pat Mindaugo kunigaikščiai naudojus anspaudus. Anspauduose vyravo jų žymenys, bet pasitaikydavo ir legendų su kunigaikščių vardais. XIV amžiaus paskutiniojo ketvirčio pradžioje atsirado jau ir stambiųjų bajorų spragistika, vyravo rusiškos legendos, bet didžiųjų kunigaikščių anspauduose dažniau naudota lotynų kalba. Trakų kunigaikščių anspaudų legendos būdavo lotyniškos arba vokiškos. Sfragistikos raida veikė kunigaikščių ir stambiųjų bajūrų heraldiką – Alodinė žemė valda darė poveikį plačiam žymenų paplitimui. Kunigaikščių žymenys ėmė formuotis į giminių ciklus. Nors šie ciklai ir neįgavo grafinio užbaigtumų, visuomenės elito žymenys ėmė įsiskirti, o tai reiškia, kad jie jau virtų ženklais. Raštiškos sutartys vertė kunigaikščių susipažinti su krikščioniškųjų kalendoriumi ir viduramžių diplomatikos terminyje. Kunigaikščių rezidencijose atsirado archyvai. Baigiantis XIV amžiui, lietuvių visuomenės elitas jau pradėjo jausti rašto poreikį savo gyvenimo būdui. F. Visuomenės elito ryšiai su rusų bizantinė kultūra. Rusų rašto ir kalbos naudojimas, stačiatikybės plitimas tarp susiduriančių su rusais kunigaikščių, supažindino šią terpę su rusų raštyje, stačiatikių liturgija bei bažnytiniu menu. Vaišelgos įsteigtas vienuolynas veikiausiai gyvavo ir toliau. Jį reikėtų sieti su 14 amžiuje žinomu Laurušavo vienuolynu buvusiu Nemuno aukštupių rajone. 14 amžiaus 50 mečio pradžioje minimis tačiatikių vienuoliai Vilniuje, tarp jų buvo ir Gedimino sesuo. Iškilo kultūriniai šios ryšius palaikančios terpiais poreikiai. Jos tenkino rusų ar balkanų meistrai. Tačiau vykdydami jau naujųjų užsakymų pageidavimus. Gimė tekstai su atitinkamu iliuminavimu ir įrišimu. Iš 14 amžiaus išliko Laurušavo ir Stižiaus Evangelijos, kurias galima laikyti stačiatikių lietuvių elitinės terpės rašto ir meno paminklais. Šių evangelijų kalba ir miniatūros ypatingomis savybėmis neįsiskyrė iš kitų rusų rankraščių – Tačiau prielaidos tam atsirasti klaustėsi, bizantinis menas pradėjo veikti šio elito būtį. Atsirado iš gemų sukomponuotų kunigaikščių ant spaudų. Jono Algimantaičio ant spaudę buvo pavaizduotas centauras, vėliau virtęs alšėnų kunigaikščių herbu. Rusų grožinėje literatūroje šis padras veikė kaip personažas. Lietuvių žemėms artimų rusų cerkvių – Pavyzdžiui, gardinų apdailos elementus perėmė kunigaikščių rūmų ir atsirandančių katalikų bažnyčių architektūrą. Seniausia lietuvių kalbos krikščioniškų terminų sluoksnį sudarė rusiški skoliniai. Sąlygos plisti rusiškai bizantiniai kultūrai buvo gana palankius, kadangi jau turėjo savo susiformavusį modelį, o jos nešėjai gyveno vienoje valstybėje su lietuviais. Tačiau jie neturėjo politinio prestižo ir valstybė nedaug te palaikė stačiatikių institucijų veiklą. Didžioji Lietuvos kunigaikštyje buvo pagonių tautos ir pagonių valdovų valdoma valstybė, o bizantiškoji rusų kultūra tik jos vasalinių sričių civilizacijos fenomenas. G. Politinė kultūra. Nuo Mindaugo laikų Lietuvos valdovai įgijo pakankamai platų politinį akiratį ir pakenčiamai nusimaniai apie vidurio bei rytų Europos santykius. Vilniaus ir trakų dvarai susigimnevę su kaimynais, susidurdami su jais kovose ir darybose, susipažino su jų gyvenimo būdu bei vertybių samprata, o materialinės galimybės leido šias vertybės išbandyti patiems. Rusų, vokiečių ir lenkų kalbos, nors ir plačiai nevartojamos, buvo žinomus jie suprasdavo net eiliniai kariai dar 14 amžiaus pradžioje. Vidurio Europos feudalinio elito gyvenimo būdo perimimą liudyje Vilniaus trakų kreivaus pilių įrengimas. Buvo susipažinta su kaimininių šalių elito poreikiais, pramogumis, madumis. Turime ištekliai leido kurtis panašiai aplinkai ir vietoje. Į lietuvių pusę pereidinėdavo pavieniai vokiečių riteriai, jie patekdavo į kunigaikščių dvarus, kurių gyventojai susipažino su Europos riterijos etiketu ir idealais. Kestutis kryžiuočiams buvo ne tik priešas, bet ir garbingas varžovas. Paspausti jo ranką kiekvienas jų laikė savo garbe, bet ne kiekvienam jis ją paduodavo. Nors ir suvaržytas, bendravimas su kaimyninių feudalinių šalių elitu formavo europinio mąstymo įvaizdžius, leido suvokti savo užimamą vietą ir vertę. Vokiečių poetas Šiondokas savo poemoje Lietuvis Jos herojų pavaizdavo kaip garbingą riterį pagonį, kurio krikštas nudžiugino susiduriančius su juo krikščionius riterius. Savarankiško krikšto koncepcija, kurią itin tiksliai išdėstė Gediminas, tapo visos valstybinės Lietuvos politikos pamatu. Tačiau tokie siekimai prieštaravo tautos daugumos mąstymui, kuriam Europos šalys dar nebuvo padariusios įtakos. Valdovų krikšto siekimų ir pagoniškosios inercijos konfliktas nuo Mindaugo laikų tapo pagrindinė politinė vidaus problema. H. Pagonybės atsilikimų esmė Krikščionybės vaidmuo formuojantis viduramžių Europos instituciniai kultūrai buvo lemiamas. Vidurio Europos šalys įsijungė į šį procesą tuo metu, kai Europos kultūros lygį buvo galima apibūdinti kaip vienuolynų kultūrą. 14 amžiuje, kurio pabaigoje krikštijosi Lietuva, Europos kultūros lygis apibūdintinas kaip universitetų kultūra. Atotrukio tarp Lietuvos ir kultūringiausių Europos šalių būta dideliu. Jau vidurio Europos rytinės dalies šalys – buvo sukūrusios universalios lotiniškosios kultūros tautinius modelius. Visuomenė vadovavusi krikščionybės ideologija, turto ir teismo reikalai buvo tvarkomi rašytinę teisę bei aktais. Mokyklų tinklas dėgė lotynų kalbą ir išmokydavo septynių laisvųjų menų. Atsirado religinė, o Čekijoje ir pasaulietinė literatūrinė kūryba savo kalbomis, istoriografija – pasiekė tautinių kronikų lygį, cechų organizacija institucinį meną iškėlė iki visuotinai apibendrinto gotikos stiliaus, išryškėjo tautinė šio stiliaus atmainus. Viso to pagoniškoje Lietuvoje dar nebuvo. Ji dar neturėjo rakto visam tam pasiekti raštų. Geografiniu atžvilgiu, būdama Europos žemynė, geopolitiškai Lietuva buvo už jo ribų. Kelias į tai buvo tik vienas – katalikybės prieimimas. Trečias skyrius – luominės visuomenės susidarimas ir įsitvirtinimas. Pirmas – Lietuvos pritapimas prie Europos. A. Radikalaus suverenumo kursas ir Vorsklos katastrofa.